ikiganiro musanzwe mumenyereye tubashikiriza ku minsi ya mbere kuva igihe cy'isaha zibiri z'ijoro gushaje isaha zitatu ikiringo cy'isaha yose tukaba tubaha ijambo mwebwe bakunze ibiganiro byacu kugira ngo mutubwire nkuko mubyumvise amakuru abanyesha amakuru batashoboye kumenya ngaho iwanyu ku mutumba aho muri quartier aho kubuzi aho mu kibano aho hose amakuru ajanye n'ibitandukanye zitandukanye murazi ko wamenyesha makuru atana kimwe dusiga inyuma ico dushoboye kubona cyose kimeze na cyangwa kimeze nabi turakivuga kugira ngo turabe yuko eh ababijejwe baheze bakagira ico bakoze rero twabashikije amakuru atandukanye mu bijanye n'ibiciro nk'ivy'inzoga twabwiye ibijanye n'indero mu mashure twarabwiye ibijanye no gutanga amasoko twababwiye ibijanye n'amatora eka mbere n'ibindi ariko rero mu kiganiro nk'iki nk'uko tuba tuyababwira muratubwira gusa ibyo abamenyeshamakuru batashoboye kumenya cyangwa imbere batashikije neza ko bashobora kuba batabimenye neza ni kuri radiyo isanganiro murahita rero mukatwakura mukatubwira ukuntu byifashe rero ndasi kirombo kuri mikoro mu bw'ibyuma akaba ari alphonse kubw'imana turi ngaha ah, kubwanyu akazuba nako rero murabimenyereye nkuko rero babwira ku munsi wa mbere eh, kuva gicisa zibiri gushika gicisa zitatu ni akanya kiganiro aho iwanyu havugwa amaki kuri eh, twabashikije amakuru atandukanye ku isanganiro nkuko rero babwira eh, amakuru ajanye n'ibiciro by'inzoga twabwiye ibijyanye n'indero mu mashuri turabwiye bijanye no gutanga amasoko twabwiye ibijyanye n'amatora twarabwiye ibitari bikeya kuri radiyo isangane ariko rero ushobora gusanga hariyo amakuru abamenyesha amakuru batashoboye kumenya aho batashoboye gushika kugira ngo batohoze amakuru aba yahabaye ariko muri kano kanya ni akamebwe bakunze ibiganiro aho murenga ku mitumba aho mu makartier aho mu mashure aho mu mashengero aho hatanga udukanye kugira ngo dushikirize amakuru abamenyesha amakuru batashoboye kumenya gutyo bifasha abamenyeshamakuru kuyarondera kandi bifashe n'abajejwe ibi na biriya cyane intwaro kugira ngo bashobore kubitorera inyishu mwahita rero mukafata akanya kanyu mukatelefona kuri ya mirongo ya telefone musanzwe mumenyereye mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu iyo ni whatsapp kugira mushobore koroherwa canke mirongo mirongo itandatu n'umunani amajana umunani na mirongo itanu amajana icenda na mirongo umunani n'umunani mutubwire amakuru tutashoboye kumenya ngaho iwanyu mukayashikiriza mu bwitonzi ntangere reka mbere muka atawe murengeye akarimbi mutubwire ukuntu byifasha alo we mutwakwemurihe muri two mwitwa bande ndabumva jewe neza cyane ndabumva gatanu kuri gatanu mwitwa bande mutwakwemurihe namahoro neza twebwe namahoro namwe namahoro yego turashima imana urinde utwakuyurihe yego amakuru mutamenye witwa nde utwakuyurihe Aha ahanyenda ahantu bita mu isare mu isare mu ntara ya bujumbura ego amakuru mutamenye none we ntiwabatijwe canke nta zina ry'ikirundi ufise alo nta zina ry'ikirundi ufise canke nta zina bagutaziriye sinjumva neza izina nitwa siriyake none ga siriyake kuvuga izina ntibyoroshe kuvuga izina izina ryawe ntibyoroshe ga siriyake Ah, sindabumva neza ah, yego tubwira ayo makuru tutamenye oya nta bwiherero bwari buhari mm. twatorera ku mugaragaro ku meza abantu bose babona mm. ngira ngo siriyake hajya ah, ubona bavuga ngo ururimi bwumwe rukamwa yera reka urazi yuko amatora yaheze eh amatora yaraheze eh ubu urazi ko ubu turindiriye icegeranyo cy'ivyavuye mu matora eh twese twakirindiriye ariko kubera ko bamakuru mutaba mwaramenye yego nico tuba gushikiriza twebwe nacu tuba twarabonye kubera namwe mutakibonye aho aho wewe aho uri ku mutumba nta menshi amakuru bahashitse oya n'abamenyesha bakuru bahashitse uri ku mutumba witwa ngo iki Ego. No kuvuga matora yaraheze mugabo abarongo imigambwe kambere nabandi bagiye bashikiriza ukuntu byabonetse ukuntu byagenze. Eh. Nuba turindiriye rero ama ama ibiharuro mfata kibanza bizoshikirizwa ku munsi wa ku tariki ya 10 ku munsi weje nahijya yejo. Ego n'umunsi weje. Eh hama ibiharuro rero bwegu. Ego. Nuko birenda mu tariki ya 20. ariko nako ntibabwira kandi amato amakuru ah, tutamenye isaha y'amatora gusa hariho n'ibindi usanga byarabaye turavuga ibintu bijyanye n'amazi amazi gushikira umwenegihugu aho aherereye turavuga ibijyanye n'indero turavuga ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi turavuga ibintu bijyanye n'urudandaza urudandaza turavuga byinshi mu makuru eh, ariko rero murashobora kutubwira namwe ibyo mutashoboye kumenya byabaye ngaho iwanyu ah, iyi shasha aha murumva rero ico kintu twebwe naco nivyo je nshaka kuba ntakize mugabo usanga bamesha makuru babimenye mugabo ibiciro birarenze Allo Ego mnyonyi wacu Petero atwakuye ari bubanza ati eh, amatora yaragenze neza cyane kabisa ibyo baba bariko baratiriza inkuru ngo hari abatato abatatoze neza si ibyo ni ukuri amatora yagenze neza cyane tugaho duhereye tukareba none mu mu cibitoke abamesha makuru ntibahashitse ivyo ntibabitoje ntibabibonye kugira ngo ni ko yabibonye iwabo mm, turaza kumviriza abandi ukuntu babibona ngira ngo eh, ngo ndabivuga eh, amakuru abamesha amakuru bashikiriza amatora gusa ego turi mu gihe cy'amatora eh, ariko turazi ko imbere y'amatora ubuzima buba buhari mu matora ubuzima burabandanya n'inyuma y'amatora ubuzima burabandanya ni ukuvuga yuko ibibazo byashikirizwa abamesha amakuru batiza kubona ni byinshi Petero urakoze cyane ku by'ukuri kuri ayo makuru tutashoboye kumenya navuga ni ku biciro reka mbere n'ukuntu amatora yagenze urakoze cyane urakoze cyane reka ngira ngo bariko barabyumva abana bariya bari mu migambo eka mbere n'abajentwari n'abandi tubaza ko izo bazofatira ko tuzovyumva bwinshi cyane mu izo mu vyegeranyo vy'amatora kuntu vyagenze tuzovyumva nabo mugerageze mukomizuru na yahandi abarundi tuzokwishwa n'ishapo urakoze cyane urakoze murakoze tukaba turi ngaha uwo umuntu yabanza mwumvise ku mutumba wa kajike bamuvise ko cyane eh, ibijyanye n'ibiciro by'inzoga eh, bidaduze cyane bakagira ati none ko abantu twatoye eh, bariko baradufasha ikingira ngo baba abahari kambere n'abazoza ngira ngo biri mu bibazo badotezwa kwicarira ibibazo bijanye n'ibiciro by'ibidandazwa cyane inzoga mwumvise eh turumvise kandi ibijanye n'amatora ati abantu babwira bati tora ha tora gutya ibintu nk'ibyo turumva ko ni ibintu bibabaje cyane nimba ariko byagenze ariko murumva yuko eh, indorerezi aka mbere n'inderetsi rimwe usanga ko batari bahari niko bikaba bitubwira tubibaza ko n'ikiganiro bavugwa ya dusanganiro ikiganiro tuma tubashiriza ku munsi wa mbere kuvuga isaha zibiri z'ijoro gushika isaha zitatu z'ijoro Oh, kenshi murambye ko muri icyo kiganiro abamaze kugikurikirana kenshi muratubwira amakuru abamenyesha amakuru batashoboye kumenya ngaho iwanyu aho murereye aho muri karitsiye aho ku mutumba aho muri zone aho muri komine aho mu ntara Oya. Yego twa ndashaka kuvuga ibintu bibiri kumpera mwebwe abamenyesha mutamenye muri aka karere mperereyemo. Yego. Eh, reka mpere kujanye n'amatora. Mhm. Uh -huh. kuva ngirangisi amatora yabaye muri zone yacu na cyane cyane ku mutumba wa Shombo ntaho byari bwakabi. Mm. ego kuko icyo wahinyuye icyo wahinyuye ngo tutamenye ni gike ikigeretse ko abandi bari ku mirongo baje gutora hariho umuntu agejwe kubaherekeza ibyo warabyiboneka jambi ndakubwira ko imbere mbega none inderetsi inyuma amatora aheze mwemwe ntacyo mwagize nta mpapuro eh. baba cegeranyo ntacyo ah, mwasinye eh, hariho komantere y'urupapuro rwa nyuma rukorotira amatora eh bakobrija gusinya eh. ibyo banditse bonyene inzoga za burarudi duhereye ku kiyeri hariho ukuntu ari bibiri n'amajana atanu eh, igiciro cya leta cya leta eh. mugabo aho bukironka hose aha muri murambya nzima simvuga na zone shombo gusa ni amahera ibihumbi bitanu nyakubahwa bitanu kivuye kuri bibiri n'atanu tugatangazwa n'ukuntu hari abatware muganga ikintu ntacyo babivuga ko mhm. oya wewe nagira utubwira wewe ibyo wabonye aha ico ne urakoze cyane nta kindi ngira ngo abamesha makuru batamenye ngaho ku mutumbi wanyu mu bijanye n'ubundi buzima bw'igihugu Ah, ndumva ko kubera ngo twaheruka mu matora nyine eh, birumvikana yuko ibibazo byinshi baza bavuga ibijyanye n'amatora ariko nari nabivuze mu ntango y'ikiganiro eh, ubuzima bw'igihugu buhagaze kuri byinshi si amatora gusa eh, hariho n'ibindi bibazo bijyanye n'imibano hari ibibazo bijyanye n'iterambere bijyanye n'urudandazwa ibijyanye n'indero bishobora kuba ari ibibazo bijyanye no kwa muganga ukuntu abantu bivuza ushobora gusanga abamenyesha amakuru ibyo byose batabimenye ariko eh, ntibijyanye n'amatora numva ko usanga aricyo kibazo gihanze ngira ngo abantu muri ino minsi muri ino ndwi twaherukamwo ariko ibibazo ni byinshi mwotubwira no kubibazo ibibazo bindi ibyo abamenyesha tutashoboye kumenya kanatsinda munazi ko abamenyesha ntibashika hose ku mitumba yose y'igihugu n'amakaritsiye eka mbere n'amakomine muheze mukatubera ijisho rero kuko ibyo bibazo byose bihanga umwenegihugu mu bisanzwe twibike ko dufise ndahaye eh. ica amazi ya regidezo amazi ya regidezo eh, amazi ya regidezo aha mu rupangu rumwe rukurikira urasanga ariyo ahandi ugasanga ntayo ariyo amazi urasanga ibice bice rero twarabuze ingene bigenda nk'ubu urashobora gusanga ahantu ushobora kumara indwi yose cyangwa iminsi itanu nta mazi ahari kuko urupangu muhereranye bakayobora umunsi umwe ubwatsi tukayabura hafi hafi hafi indwi yose rogeshu amatwi nsumira ngaho mu gihe muronka amazi ya regidezo n'ayavuye mu misozi none mubura guta amazi mwebwe aha ni ukuvuga eh, yuko icyo tantanze nawe ngiye cyarabananiye gutahura kuko jewe ndegereye kubera ikigo cya gide ishami ryo ngaha urashobora gusanga ngira ngo nka hamwe amatwi we yaratobotse ahandi akaba akomeye ugasanga aje ahatobotse ahadatobotse ahatobotse ntarengane icyo kibazo kiragoye none twebwe ko amatiyo yose ameze neza badukurikiranira abantu badaraza ibinyobwa vya buraseri hari abantu bariko barikika mu kiza ewe nariko ndatembera nga mu karere irya musiteri yahora ya kera ego inoti ibihumbi cumi n'umunani ryabaye ibara ku mutembere naho nge bayidanda zagize ntibinyegeje nibaza yuko batobyubahuka kuko n'ibintu bimara amazi eh none rero bazidandaza binyegeje mukabibona ntimubivuge naho ingene umeze ntuze we ikibabaza eh abanza no kwihweza abatuye umuntu nitwo mubwiriye beye ebe eh urumva nyene biragoye usanga agira ati ngaha nanje buhava ndaze hejuru eh, utariwe umuntu yo hapa yo hapagira nawe uco bibona kuko badashobora gushika hose kandi mbere bashobora kuba nayo batashikirije neza muti ngaha ntibabitomoye neza mukaca banavuga avuga ijisho ry'amaradiyo aho muherereye rero turamananya n'iganiro aho iwanyu havugwa make ikiganiro turabona ku munsi wa mbere kuva agace isaha z'ibiri z'ijoro imbere mneruvare nawe yabuze uwo ni munywanyi ku murongo alo Alô Ah, ndabona ko bariko baragerageza gusanga telefone ngira ngo nikakunze nawe kagerageza kugira barabe ko boronka umurongo shiramo n'utuyinite kugira ngo ushobore gusohora iciyumviro tucumve eh, nanje ndacumve kambe n'abakunzi abanywanyi bose bashobora gucumva shiramo utuyinite ushikirije iciyumviro cawe eh, utubwire amakuru hanyuma mugenzi reka avuga ikintu mukaba tuzavuga ngo kizoba muko ngo ahiwanyu biri kirisize ku makuru ya buja ariko nacyo kirakenewe kuri ibi bintu bya buraseri aha uh -huh. twarigezeho kivuga kuri ibintu umushikiranganzi w'ubudandazi yego hari ikintu kibabaje kwera ikintu bikorerwa mu Burundi ni iki mhm. n'ibindi bintu by'ibinyobwa kabisa twege turamaze kurengerwa mwarengewe twarengewe kabisa kandi bikabandanyuka turabandanya n'ibiganiro iwanyu havugwa amake kuri radiyo isanganiro ikiganiro tuba tubashikiriza ku munsi wa mbere ikuvagisha isaha zibiri z'ijoro ikiganiro tubaha akanya mwebwe bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro mukatubwira aho iwanyu amakuru amenshi amakuru tutashoboye kumenya eh, kugira ngo eh, bifashe abana bariya kugira ngo bashobore kugira icyo babivuze ko ariko Eh, muri iyo minota cumi dushobora kwakira abandi bashika cumi nyene eh, mu gihe bose bafashe umwanya ukwiye umwanya ugereranije eh, ni mu kaheza muka twakura kuri mirongo indwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana mirongo itatu na gatatu iyo ni watsapu canke mirongo itandatu n'umunani amajana umunani na mirongo itanu amajana icenda na mirongo Urakoze cyane niyo urakoze cyane ku cyumviro uterereye kandi baza ko bishobora kuba byofasha cyane mu byerekeye kwegeranya amafaranga y'igihugu urakoze cyane ijoro ryiza turamukwiza ngaho abanyabukira saza ngaho mu kinama turabandanya n'ikiganiro aho iwanyu havugwa make ku isanganiro eh, turacafise iminota hafi icumi turashobora kwakira abatari bakeya wundi munywanyi ku murongo alo bakaca bayigurisha amajana abiri na mirongo itatu uko no gupfukama mu nda leta bayitukisha mm, ifumbire bagura mirongo itandatu na bitandatu bakagurishije amajana abiri na mirongo itatu eh, umufuko wa senkanikiro ya ire ire eh, bayigura mirongo